thank you discussão Mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram o que que é Logo você, logo você, logo você, logo você eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Partiu uma ódio é o Mandé. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma ódio é o Mandela. Fui, partiu uma ódio é o Mandela. Fui, partiu uma ódio é o Mandela. Fui, partiu uma ódio é o Mandela. só discussão Mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram o que que é Logo você, logo você, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Quer andar de motoca? Senta novinha e pilota. Quer andar de motoca? Senta novinha e pilota. Vai.